Beraz, egun honbi hiri, eskola kartaz nahi nuke hasi gure zola zaldi hau, eskola karta hori hartu berri da. Um, zuen bilan bat, galdituko bani postuen banaketa eta beste? Zelin? E, eh, eh, postue, postuen eh, estea eta idikitzea berriz zikusiak izan dira ustira algo izian. Eta oartu gira, bala ere, leku batzuetan etxi behar zirela postu erdiak eskoraz eta frantzesez. Eta gurasoen mobilizazioari esker, bat, gauza bat edo mm, erabaki batzu um, aldatuak, edo, izan direla. Um, aipatzen alda beraz lusuoko eh, eskola, makeako eskola, um, eh, uh, urdinak eh, muskuldiko eta muskuldiko eskola. Uh, aldiz eh, eskola batzuek ez dute e, eskola batzuetan etxiko txiko da postu egdi bat eskolaz, hor, uh, bentsatzen dute urgunako eskolari, nun uh, bon, apaltze, kopuruak apaltzen diren, baina nala ere postu egdi baten uh, estea ez da justifikatuak, kopuru handiak izanen baitira mm. gelaka. Mm. Garaian aipatzen zen ere ordezkapenetan beti zailtasuna bazirela norbaitek eh, ama oporreta zelarik eta beste, ez beti ordezkatzen, nola da gai hori? E, beraz, hor, e, gertat, bo, duela zamaitu urte hori erakasleak falta ziren eskoraz, e, EPEK eta eraman ditu formakuntza uh, eh, dispositiboa initz hori eskorazko erakasleak format, formatzeko, beraz gaur egun erraiten alda badirela erakasleak, aldiz ez dira denak, sartzean hori gertatzen dena, ez dira denak eskorazko postuetan emanak. E, sartzeuntan, um, baziren beraz... Eh, uh, amar bat erakasle frantses postuetan, gero izan dira egokitze batzu, eta azkenean sei erakasle frantseseko postuetan ziren. Elebiduneako? Ele, bai, e, bai eh, eskoraz erakasteko formatuak gai izan direnak, bai. eta formatuak. Eta ebe, horrek arazoa sortzen du, horrezkoak eh, ez diadanik ez direla aski, horrezkoak eta bereziki eskoraz horrezkatzeko uh, eh, leku batzetan arazo handiak baditugu, uh, ala horrezkoan atxematen egiteko Ba ziren ere, bihar nora igorria ziren bazuk? Bai hori da, ehor, eh, sei hoietan, eh, bi, trupaten ez manaiz, bi uh, bihar nora igorriak izan dira. Nolakoa da mm, publiko, elebiduneko burazuen uh, implikazioa gai hontan parte hartzea? Halala, Ga, bai, nola ezan, Bai, publikoan, eh, nahi, nahi genuke egan, eh, bai, dela baina ez da ala, eh, egia da. publikoan burasuan implikazioa apala da. Eta bezaltasunak ditugu, uh, uste dut, ba, ez baina ez trompatzen, eh, ikas bi elkartean ele bai, aldetik hor zaltasunak ditugu, biztanena, fen biztanena ez, male ruski, <laughs> zaltasunak ditugu eh, burasuan implikatzeko eta be gai bat lantzen ari duguna, baina e, gai bat lantzen ari girera, bajatu. Eta, eta ez dakik guso bera nola egin, egia egan. Baina, eh, be, aipatu dugun bezala, hor, eh, bilkuran, eskualgintza aktoren, artean, e, ko, komunikazio mailan, bada lan potolo bat, ejonka bat da hor, e, eta mm, oartu gira be transizioetan, mm, lehen mailako eskolatik kolegiora eta kolegiotik eh, liseora um, transizioetan, be, bada lan potoloa egiteko, e, komunikazio mailan orduan bai. Justuki ikasbirentzat ere, hor eh, aipatu den gaia hemen endaiako mainin gurontan izan da, galtze bat bada, eh, lehen mailatik bigarnera, eta zer eranik ez, eh, gero liziorako, beti galtze handio bada, zare lehibidunetan. Taki bai. zein da zuen diagnostika, hemen mainin guruan izan da gero? Bai, hori, egia, hori, oartzen, efe, badu, bai, kasik, amak urte, eh, oartzen girela, badela galtzean di hori, eta ez da gauza ondirik egina izan, hala, gure mailean entzatzen gira, la ere hori, eh, informazio bilkurak, eta gurasoak konbentzitzen, eta eta lasaitzen, ere hoien galerei erantzuten, baina, hala, falta da gauza hor, oroko jagoa bat, eh, kampaina edo zerbait horoko jagoa, mm. eta falta dena ere da hori ekolegio guziek ukan, ukan dezaten, hori pareko tasuna lor dezaten, hori oartzen gira, eh, badela desmerin tasuna ondia, ondia kolegioen artian. Batzuten ez eh, parekotasunik? e, Bate, ala, batzeko ikasgai bakarra dute eskoraz, eta erreten dute ekolio elebiduna ez, bat ez hor bada hor eskunde nazionalak eta epek eraman barruten lan handi bat kolegioen guziak elebidunak uh, izaiteko. Luxik zioen komunikazioa hobetu behar dela e, eta eskaintza horren berri eman sakonago zerra nahi duen euskeraz ikasteak. Bai, hori beharko da, bai, landu hori gure esku hori guraso elgarte gisa, erakasleek ere behar dute hori landu, hori e, hori e, um, auja sartzen delarik sailele behidun batean, e, jakin dezan, ara, bururaino joan behar dela e, eskora menperatzeko, e, hori eta profesionalki gai zaiteko eskora erabiltzia, mm. Hor bada, bai, hor informazio, informazioa eman behar da, segitu behar da, eta hori ah, lehen ah, tipidanik, lehen mailan, eta bai, eta kolegioan ere ah, hori irakasleek ere egindezaketen e, e, lana da. Bai, bai iduritzen zait, alare, badela antolak eta bat hor edo behar ba, azken urteetan, ara, azki, fin, azkaja dela hor arazoa, fin, Eta hor duan, iduritzen, ta, zait um, antoratzen ari girera uh, bai peren bai sareen uh, artean uh, lan bat elkajekin eramaiteko um, be, zer gaitik uh, zen hor uh, desafio handi bat da gure gizartean, gauk egungo gizartean nola Euskararen presentzia ez den nahi dugun bezala, ez da errespetatua, mespresatua batzutan, eta orduan eh, hor gure, fen, gure artean zinez loturak eh, eraiki behar ditugu, zubiak eraiki behar ditugu, eta justuki hor ari gira lan zen proiektu batzuk kultura mailan elkarrekin, um, eta, eta behar ba horrela, be, hmm. eh, Euskararen alde. Zelin, ala ere, berri honetan, horre azken eskola kartan ikusten da baita ere, postu irekitze batzutan eta adibidez e, lehen mailan e, murgiltze ereduan eskola batzuk jatsu, miarritze, irekitze batzuk ere egiten direla? Bai, ari da hor, eh, ala, eh, alde baiko ja, eh, bat dira la ere gauzak aintzinatzen direnak, e, eskola publikoan beraz murgiltzea posible da mm, beraz 2008 tik esperimentazio gisa eta beraz du dula urte, urte bat etik, dula, dula urte bat hor pasatu da metodo gisa beraz beraz inbertsua egiten alda, mm. maila guzietan sail publikoan. Noiz arte, uh, arte? E, maila guzietan, ez da, ez mugarik. Eh, hor, beraz, gaur egun eh, publikoan baitu hogeita hiru eskola, beraz, mugiltzia iten duena dutenak hogeita um, lau eskola ama eskolan. eskola batek bigarren zikloan, hori irisarriko eskola. Eta hor, beraz, eskola kartan baditugu, beraz, e, bostidekitze berri, beraz, mugiltzia proposatuko dutena ama eskolan. E, Aipatzen, laurke eta bidarte, bidiatu, beraz eskola... E, basena fajoan ere uh, atajatz, abai, eh, Sibiruan, eta bat Sibiruan atajatzen, eta edatzeak ere badira, beraz azkainen um, lehen urtea pasatuko dute uh, beraz uh, um, imertxio sisteman, uh, ez da um, eguneko irurogoita ma bosta eskoraz, eta eguneko goita bosta frantzisez. Uh, e, eta edatzen da ere uh, e, diatsun imertxioa hori uh, ama eskolako handien mailera. Ados, ez lehen mailera. Ez, ah, bai, bai, bai. Azkainek dugu, beraz, lehen mailera pasatuko. Ah. Eh, nolako harremana duzue buraso elkartek irakasleekin? Adibidez, eh, egunerokotasun, zailtasun eta, bai materiala, bai motivazioa, nahi duzuena? Zinez, depende zein uh, eh, ikastetxetan eta, bon, eta gure aheman pertsonala, pertsonalaren arabera da, ere bai, denborarekin eraikitzen dira ahemanak, baina biziki importanteak dira, eh, hartzen gira, nik oartzen, nio hartzen naiz aurten adibidez proiektu batzut eramat, eraman nahi, bat, nahi badut. Um, ebe haiekin landu behar da proiektu bat, eta, e, eta ez bada hori egiten, eh, ez da eginen. Biziki importantea da Euskarazko irakasleen uh, irakasleekin uh, eh, ahemanetan izaitea. Baina zaila da bai eh, alde batetik denbora guti dugulako uh, hainbeste arglotan uh, lanpetuak bai, bai, gira. Eta, eta beste aldetik haiek ere bai lanpetuak dira. Zelin eta zuzendariekin? Beraz, hori da, eh, reiten duena lusik, eh, beraz da hori eh, aheman hori lantzen da, ez da egez eskola batean eh, sartzea, eh, gura gisa, beraz, bai, urteak eta urteak ematen dugu hori ahiman hori sortzeko, ala, eta bai, eta um, esi hor da motivazio ez dela denentzat berdina, batzuek batzuekin lortzen dugu proiektu politen sortzia, beste batzuekin ez, baina ala segitzen dugu guk eh, ala, eskoletan sartzen eta proiektuak sustengatzen, guk proposatzen ditu badu baitu urte, proposatzen ditu gula horiek eh, trukaketak eh, egualdea eta iparaldearen artean, eskolen artean, Eta ba, hori gero ala, erakaslearen motivazioaren arabera, baina baditugu bai, erakasle motivatuak eta... Milesker biheri eta aurrengo tarte. Bai.